Dnešné ráno sa pozrieme na ďalšiu uh, kázeň uh, z kázny na hore, ktorú Pán Ježiš kázal. A ak máte Bože slovo, si môžete otvoriť v Matúšovi uh, v 7. kapitole, začneme poslednú kapitolu. Začneme poslednú kapitolu z jeho kázny na hore. Ježiš, Ježišova najdlhšia kázeň, ktorú kázal, keď žil na tejto zemi, je zaznamenaná v Matúšovi v 5. kapitole až 7. kapitole. My dnešné ráno otvoríme uh, tú, tú kapitolu, tú poslednú kapitolu z Kázny na hore. A budeme hovoriť na veľmi zaujímavú tému. A tá téma je, na tú tému som nazval Pozri sa najprv na život toho druhého. Hej, to, čo je tam napísané, povedal som sa. Aha, takže čítate, dobre. Čiže pozri sa najprv na svoj život. Pozri sa najprv na svoj život. Toto je téma dnešnej kázy. Niekto raz povedal, že keď ukazujeme na niekoho prstom, tak ďalší, ďalšie tri, minimálne tri prsty idú proti. Ja ukazujem prstom, ale tri idú na, minimálne tri idú na mňa. Takže pozri sa na svoj život. Budeme čítať z Matúšovho z Matúšov, 7, 1. až 6. verš. A môžeme sledovať a môžeme čítať Božie slovo. Čítanie si Božie slovo, tak mimochodom. Amen. Čítajte si, modlite sa, hľadajte Boha. Ak chceme raz, chodte hlboko do Božieho slova. Milujme Bože slovo, on je sviecom. Ono je sviecom, našim chodníkom. Ale ľudia, Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A ako mierou meriate vy, takou bude vám nameraný. Prečo bratovi vidíš obu smietku a vo vlastnom oku nebadáš brnom. Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberia ti smietku z oka, keď ty sám máš oku brvnom. Pokrytec. Si viete predstaviť, že Pán Ježiš Kristý bola pokrytec? My by sa povedali, nemá lásku ten človek. Pokrytec. Pokrytec. Vytiahni najprv brno z vlastného oka. A potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z roka svojho brata. Čo je sveté, nedávajte psom, ani svoje perle nehačte svinia, aby ich nepošľapali, neobrátili sa a neroztrhali vás. Ďalší preklad, taký veľmi voľný preklad, hovorí veľmi zaujímavý moment, ktorý je, preto som ho tam dal, aby ste si, to mohli, aby ste si mohli všimnúť moc tohto slova. Je zbytočné vysvetľovať Bože pravdy tým, a Biblia hovorí, že to sú aj kresťania, aj nekresťania. Aj kresťania. Každý, kto sa nechce meniť. Každý, kto sa nechce meniť. Môžeš kázať, môžeš vyučovať, keď sa niekto nechce zmeniť, aj keby kresťan sa nezmení. Je zbytočné vysvetľovať Bože pravdy tým, ktorí nimi pohrdajú. Nehačte perly svinia, čo sa stane? Perly pošťapú a vás napadnú. Ježiš, my dnešný deň vyznáme, Pane, moc na Tvojim slovo. Pane, my vyznáme, že Tvoje slovo je pravda. A ja sa tak modlím, Svetý Duchu, aby Ty sám si jednal a konal na tomto mieste. Ja sa modlím, aby Ty sám si otváral oči, lebo jedine Ty môžeš priniesť svetlo, jedine Ty môžeš priniesť spokanie, jedine Ty môžeš priniesť moc, jedine Ty môžeš priniesť zmenu do našich životov. A ja sa modlím, Pane, aby moja reč, Pane, bola pomazaná Tebou, aby moje myšlenky boli pomazané Tebou, a ja sa modlím za naše srdce aby boli srdce otvorené počuť Bože slovo. A len počuť, ale otvorené ho prijať. Pane, ja sa modlím, kdekoľvek sme chytení v našej mysli, kdekoľvek, Pane, sme oklamaní, ja sa modlím, Pane, o prielom, ja sa modlím o slobodu, ja sa modlím, aby náš duchovný zrak bol otvorený v mene Pána Ježiša Krista. Kdekoľvek bol človek oklamaný, Pane, ja sa sprotivujem tomuto v mene Ježiša. Ja sa modlím, aby každá mysel bola v poslušnosti voči Ježišovi Kristovi na tomto mieste. Amen. Amen. Pozri sa najprv na svoj život. Do tejto chvíle Ježiš rozprával stále o tom, ako máme žiť v Božom kráľovstve. V 5. kapitole hovoril o radosti. Slovo blahoslavený znamená šťastný. A Pán Ježiš hovorí čo? Šťastný je ten človek, ktorý je chudobný v duchu. Pamätáte si, čo to znamená? Čo znamená byť chudobný v duchu? Rozpoznanie toho, Pane, ja potrebujem Tvoju milosť. Ja potrebujem sa zmeniť. Pane, ja potrebujem viac a viac Teba. Ja keď sa zoberiem Tvoj obraz, Tvojho života a svoj, ja vidím, Pane, že potrebuje milosť. A toto je význam chudobný duch. To nie je arogantný človek, to nie je namyslený človek, to nie je človek, ktorý si myslí, že je centrom všetkého požehnania. To je človek, ktorý rozpoznal v pokore pred Bohom, ja sa potrebujem meniť. To nie je malomyselný človek. To nie je malomyselný človek, ktorý si myslí, že, že je biedný a, a Boh nemá o neho záujem. Nie. Je to človek, ktorý rozmýšľa spôsobom, Pane, ja keď sa pozriem na tvoj život a na svoj, ja vidím, že potrebujem veľa zmeny. Chudobný duch. A Pane, že hovorí, taký je šťastný človek. Šťastný nie je ten, ktorý je arogantný, ktorý je namyslený. Šťastný je ten, ktorý toto rozpozná. Viete prečo? Pretože to priniesie slobodu do tvojho nového života. Slobodu toho, aby si nesúdil druhých. Slobodu toho, aby si si nemyslel veľa o seba. Ale aby si bol závislý dennodenne na Bohu. Dennodenne na Bohu. Šťastný. Šťastný tí, ktorí sú tichí, to nie sú tí, ktorí sú nerozhodní. Ale tí, ktorí vedia povedať pravdu, vedia stáť v tých ťažkých situáciách, vedia povedať s láskou, majú úplný záujem. Takže Pán Ježiš nám učil, na šťastný sú tí, ktorí sa rozhodli žiť podľa Ježišových slov. Ježiš potom ďalej učil o tom, že náš život má vplyv byť len seba ako človeka obklopeného okolostiami, ale ako vyslanca Kristovho na tejto zemi. Ježiš nás učil o tom, že ako máme milovať našich nepriateľov. Ježiš hovorí o tom, že máme odpúšťať. Amen. A my nie sme najmä. Každý z nás prejde za svojimi. Každý jeden z nás. Menší alebo väčší. Pán Ježiš prechádza. Pán Ježiš uh, čo, čo to bola za rana, keď ho všetci nechali? A dušovali sa všetci, že ak všetci obstoja. A v tej situácii, keď bolo treba ho podržať, keď sa aspoň jednu hodinu mali modliť s ním, všetci zaspali. Pán Ježiš žiadla raz círke, aby sa za ňa modlila. Aj to zlyhal. Ďalej Pán Ježiš učí o tom, že ako máme dávať, ako sa máme modliť. Hovorí o pôste. Povedal o zhromažďovaní si pravého pokladu. Čo je zhromažďovanie si pravého pokladu? Učil o tom, ako nebyť ustarostený. Viete, Boh sa stará o vtáčky, Boh sa stará o, o kvety. O kvety, ktoré jeden deň sú na druhé zostanú. A Boh sa stará o tvoj život. Prečo sa bojíš? Prečo si ustracháš? Hovorili sme o Pavlovom živote, kedy Pavlo hovorí, nie život nestojí za nič. A to nie je pohľadnutie životom. To nie je o tom, že Pavol si nevážil život. Ale to je o tom, že Pavol pochopil, že v akejkoľvek situácii, kdekoľvek sa nachádza, je v Božích rukách. A preto ten nádherný výrok, že nie žiť je, Kristus a zomrie zísť. Ja môžem zomrieť kedykoľvek. Ja môžem zomrieť kedykoľvek. Ja viem, že, že pôjde Bohu. Čo sa deje? Len to, že to bude strata pre vás, pretože vám nebude môcť slúžiť. Nebudú starostení. Ale Pavlo, v Jeruzaleme ťa čaká ťažký čas. Možno ťa tam zbijú, možno ťa tam skádria, zničia, čokoľvek. Dokonca prichádza prorok Agabus a hovorí, zoberie pás a sa opáše, a hovorí, že koho je ten pás, tak toho zviažu. A čo hovorí Pavlo? nie život nestojí za nič, len aby som mohol hovoriť. Preto si tento človek zobral sám sebe. Zobral sám sebe. Zobral svojim cieľom, svojim obdivom. Semiačko a neodobrí, ne, neodumri, si život. Pavol zomrel. Zomrel. A preto bol pripravený aj zomrieť v Jeruzaleme. Pane Žiže, ďalej nás učí dnešný deň a ukazuje nám jedno nebezpečenstvo, potom Parížovi prichádza jedno veľké nebezpečenstvo. A to nebezpečenstvo je v tom, že keď máme známosť, poznáme veľmi veľa, sme dlho rokov kresťanmi. Viete, keď niekto uveria, pozrie na kres, kresťana, ktorý je 15 rokov a pozrie na všetku tú múdrosť, ktorú má, tak je ohorený, ostane uzadný. Ale ja vám chcem povedať, že to je jedna časť pravdy, druhá je jeho život. Druhá je jeho život. A ten hneď nevidí. Ten hneď nevidí. A preto Pán Ježiš na dnešný deň varuje. A prichádza, prichádza jedno veľké nebezpečenstvo. Poprvé, že sa začneme porovnávať s druhými. Keď si začneš myslieť, že len ty máš pravdu, ostatní nie. A začneš byť kritický vo svojom postoji k druhým ľuďom. Ježiš hovorí, aby sme sa tešili z Božej prítomnosti, aby sme sa učili Božím princípom aj zároveň nás upozorňuje, že je tu nebezpečenstvo. A to je to, že sa neporovnávaj s druhými ľuďmi, ale porovnávaj sa s tým, ktorý je hlavou cirkvi, porovnávaj sa s Ježišom Kristom. Koľkokrát si človek myslí, o, on zlyhal, ja nie, čo to je za kresťana, ja som na tom lepšie duchovne, ja mám viac darov, ako ty máš. Pozri sa, čo mne Pán Boh dal, tebe nedal. A sa porovnávame. A viete, že porovnávanie s druhými je hriechom? Lebo viete, čo je porovnávanie? K závisti, k súdom. Pane hovorí, pozor, aby ste sa neporovnali. porovnávali sa s Ježišom. A keď sa začne porovnávať s Ježišom, tak zistíš, že si chudobný duchu. Vedomosť, poznanie, ktoré máme. Biblia hovorí druhú vec, to nebezpečenstvo. Že vedomosť čo robí? Na nabúha. Ale láska čo robí? Buduje. Vedomosť na nabúha. Bratia, sestry, ale láska buduje. A preto Pán Ježiš hovorí, pozri sa najprv na svoj život. Prečo? Pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A ako mieru meriate vy, takou bude vám namerané. A ja mám tu veľkými slovami napísané jedno slovo. Viete, čo nás to učí? Jedno veľké slovo. Jedno veľké slovo. Môžeš vidieť. Jedno veľké slovo. Milosrdenstvo. Počúvaj dobre, milosrdenstvo. Čo ťa učí Boh dnešný deň? Milosrdný Dnešný deň nás Boh bude učiť, aby sme boli milosrdní. Milosrdenstvo. Prečo Ježiš hovorí o tom? Pretože medzi kresťami je zlé správanie. Zlé správanie. Veľmi zlé nie. A niekedy neveriaci ľudia, ktorí vidia kresťanov, povedia, ako je možné, že sú to kresťania, keď sa takto správajú. Mali by sme sa viac meniť. Mali by sme viac mať pochopenie jeden pre druhého. A viac byť premenení skrze Božú lásku a moc. Ale keď človek uverí v Pána Ježiša, tak len vtedy začína jeho cesta premenia rastu. Len vtedy toto je bod, kedy začínaš rast, začínaš sa meniť. Začína Boh premeniať tvoje postoje, zlé správanie, myslenie, zlé, zlé názory. A to nepríde z hodne na A preto tá ďalšia hlavná myšlienka je, ak, sa, ak chceš rásť, musíš sa nechať učiť a nechať dovoliť sa viesť. A ja vám chcem povedať niekoľko veľmi vážnych princípov. Veľmi vážnych princípov. Dovoliť sa nechať viesť. Viete, že drvivá väčšina závisí od toho, ako rastieš, ako sa necháš viesť. Sú dve, dve veci, ktoré sú potrebné preto, aby človek mohol zdravo ísť. Poprvé, aby sa nechal viesť. Aby sa nechal viesť a po druhé, aby bolo vytvorené prostredie odpustenia, lásky a prijatia. Môžete čas, ťažko by som mohol nasledovať Stalina. A asi aj vy. Darmo by on kričal po mne, že nasleduj ma. Prečo sa nechceš nechať viesť? No, tam by som asi šancu nemiel, ale by som mal hlúpu hlavu. ale vytvoriť prostredie. To je druhá vec. Keď zlyhaš, viete, čo Biblia hovorí? Keby si zlyhal tisíckrát, ale keď sa postaneš, tak poď. Ale viete, kde bol Pán Ježiš tvrdý? Viete, ku komu bol Pán Ježiš tvrdý? Komu podal tie pokrytie? Ste pokritecky na stena jedna? Vy, vy, vy, vy zlíje, vy vretenice, komu hovoril? To sú, to, to sú nepekné slova. To sú nepekné slova. Viete si predstaviť dneska, že by som prišiel kázal a by som povedal, že neviem. Môj dom, ktorý som zapustil, som hovoril, vybrete vyčerpanie, vy, vy, vy jedni zlije. No, bola by tam vojna. Pán Ježiš bol veľmi tvrdý, veľmi tvrdý k pokrytcom a farizeom Ľudom arogantným, namysleným, ľudom, ktorí nutili druhých žiť a sami nežili. K tým bol Pán Ježiš veľmi tvrdý. A to aj jasne povedal. Si zoberte Matúš 25. kapitola. Tam je celá kapitola o nich. Vy obilené hroby. Zabíjate prorokov a sami veľmi tvrdé, veľmi. Keď si človek povedať, tak si povie, pani, môj drahý, ale hovorí to Pán Ježiš. Ale Pán Ježiš bol veľmi milostrný k tým, ktorí zlyhali a nedali pomoc. Veľmi milostrný. Keby Biblia keby si tisíckrát spadol, ale sa postavíš, Boh ti stále dá milosť. A viete, pri, pri vedení ľudí, pre mňa nič nie je, pre mňa nie je dôležité, či ty tisíckrát padneš, ale či chceš sa nechať viesť. Ja nemôžem viesť človeka, ktorý sa nenechá viesť. To sa nedá. To sa nedá. To sa nedá. To je nemožné. Človeka, ktorý si myslí, že je lepší. Človek, ktorý sám o svojej pravde presvedčený, že, že on má pravdu. To sa nedá. Ty a ja potrebujeme sa nechať viesť. Pojem vám jedno tajomstvo. A ja viem, že to zostane tu. Kedykoľvek som mal možnosť byť s ľuďmi, ktorí boli zrelší, ktorí boli v službe dlhú dobu, tak som sa na nich zavesil. Ako taký kliešť. Som sa na nich zavesil. A som ich nasledoval. Kde bolo len možné, som chcel s ním čas. Ja som chcel. Ja som sa na ňu A ja som sa pýtal. Ja som ich sledoval, ja som ich pozoroval. Aj pozorujem. Ja som videl, ako žijú, ako sa modlia, ako rozprávajú. Ja som tým išiel, už keď som bol aj unavený, uťahaný, aj keď som bol antibiotik, mi to bolo jedno, ja som išiel, ja som, lebo som chcel. Som chcel. Otázka je, chceš? chceš dnešný deň, aby si išiel ďalej. Tvoja hlboká túžba sa meniť. To sa nedá nátlakom a taktiež to sa nedá, aby niekto robil dozorcu. Ja nie som dozorca ani policaj, ani ty, aby som behal po zbore kontroloval ľudí. Ja nie som dozorca. Niektorí ľudia si myslia, že keď budeme takto dozorovať, že sa zmení, nepomôže to, lebo keď nezrešiš tu, zrešiť niekde inde. Keď to niekto nebude vidieť. Rozmýšľal som nad tým, prečo niekedy padlo kresťan, prečo padlo do hriechu. Nedalo by sa to úplne zabrániť. Rozmýšľať si niekedy, netrápilo, mňa to trápilo. trápi niekedy. Prečo? Prečo padlo? Dokonca som rozmýšľal, že som tak ďaleko, prečo ľudia neuveria? Potom mi Pán Boh ukázal príbeh o rozsievaču. Ale nemôžu všetci Lebo jedno semiačko padne tam, jedno tam. A v tomto príbehu mi šiel a ukázal hrubšie veci. A nikto je odpadný. Pretože budú milovať tento svet. Budú milovať tento svet. Ale tvojou úlohou je byť v prostredí. Aby ľudia boli milovaní, aby ľudia boli prijatí, aby ľudia vedeli, že keď je tisíckrát spadne, ten je opustené. Amen. Amen. A toto je milosrdenstvo. Aby my sme mali súcit s tými, ktorí padnú, ktorí plačú, a nevedia ísť ďalej. A chcú ísť Aby sme mali súcit. Niekedy, niekedy sa stanú veci v našom živote, pretože nemáme uši, aby sme počuli. Vedy poznáte to s deťmi. Nerob to. Nerob to. Opali sa. Opali sa. Ne, nedávaj ten benzín. Aj ja mám tak rád, to je všetkým zlatým ľuďom. No. Veľmi málo je teraz s nami, ale teším sa, že chodí do zboru Martíňa. A nedávaj ten medzi. Čo prišla? Prišla šleha trojmetrová. Oj. A prišlo pochválenie také, že je dobré. Ja už nemyslím. A niekedy je to tak s nami. Boh hovorí, nerob to, nerob to, pošlo ľudí, nerob to, dávaj si pozor. Nie. nabúrame si nohy. A sú dve, dve veci. Jedna je našim zapečením, že padneme do hriechu. A druhá vec je, že Boh nás dá do skúšok, nás dá do ohňa. Lebo niekedy si myslíme, ja to zvládnem, a keby to ten tak, ja keby som tam bol, ja by som tak lepšie spravil. Počkaj, počkaj. Pán Boh dopustí, že mu chvíľu oheň, aby ťa predavil. A my zistíme, že horíme. Ale jedna aj druhá vec tá prvá je horšia, pretože zraníš viac seba, zrešíš aj druhý. Tá druhá je lepšia. Hej. Teraz som dočítal Joba. Joba som dočítal, keď Job hovorí, že nerozumel, oheň, naozaj jeho prepadne celý jeho život. Ja ešte mám taký rod zrácov, že hľadaj riemcov v živote Ja rozumiem. Nerozumel, ale prešiel cez ten oheň, ne, nezlorečil Bohu, nepreklinal Prešiel cez ten oheň. Čiže jedna a druhá vec slúži na to, aby Boh ťa zmenil, teba aj mňa aby ťa prečistil pred nami. Amen? Kde aby to zničil. Takže nesúďte, aby ste neboli súdení. O čom hovorí Ježiš? Alebo najprv o čom, čo tým Ježiš nemyslí. Ježiš tu nehovorí, že máme hovoriť na hocičo a hoci koho, že je to dobré. Nehovorí, že máme byť tolerantní ku hocičomu, čo sa deje. Prečo? Pretože potrebujeme rozlišovať, čo sa páči Bohu a čo nie. Amen. Biblia nás učí, že máme byť opatrní a rozsudzovať, čo je zlé učenie. Prečo? Pretože nemôžeš veriť hoci, hoci čomu, čo počuješ. Nemôžu byť všetky náboženstva pravdivé v rovnakom čase. A Biblia hovorí, že byť zachránený znamená veriť v Ježiša Krista a urobiť ho pánom svojho života. Ale z iné náboženstva hovoria, že musíš robiť niečo iné, aby si bol zachránený. Nemôžu byť všetky náboženstva práve v rovnakom čase. Čiže kresťania by mali byť zreli rozsúdiť veci. Ale keď sa pozrieme do našej doby, tak ľudia nevedia rozlišovať, nevedia rozsudzovať. Pretože chceme byť tolerantní ku všetkým a všetkému. A toto je choroba dnešnej doby. Byť tolerantní. Viete, že nie je populárne mať jasný názor? Skúste mať jasný názor v práci na veci. Skúste povedať, že ja, ja túto vec nespravím, pretože toto je v rozpore s mojim svedom. Zlá vec, pod, podviesť nejaké peniaze alebo podpísať niečo, čo nie. Skúste to povedať. Nebudete populárni. Nebudeš populárny. Pretože tento, no, hej? Lebo prečo? Pretože tento svet je, je postavený na, na tolerancii. Skúste povedať, že homosexualita je hriech. V parlamente ste videli, čo sa dialo. Zrazu povedali, ja neviem, celý štát a so všetkou policiou idú za tohto človeka. Nie, homosexualita je hriechom. Nie hriechom, je to hriech. Byť tolerantný. Biblia je jasne pomenovať niektoré veci. Rozvod je hriechom. Nečistota je hriechom. Klamať je hriechom. Homosexualita je hriechom. Ale nielen skutky sú hriechom, ale už aj naše postoje sú hriechom. Príklad. Neodpustenie. To je postoj. Nevieš odpustiť. Nevieš sa zmieriť. Nechodenie vo svetle. Zakrývaš svoj život, chodíš ako, nikto nevie, kde, čo robíš, ako žiješ. Tajnosť. To je, to je štýl života. Klámstvo. To je životný štýl. Klámstvo. Už samotný životný štýl je hriechom. Ohováranie. Alebo počúvanie omváranie hriechu. Viete, čo Biblia hovorí, že sú všeteční ľudia. To hovorí rohaček, alebo iný preklad hovorí, že sú ľudia, ktorí sú nenormálne poviazaní tým všetko vedieť dookola, to, čo kde stále. A ohováranie šíriť dookola veci. Viete, že to je hriech? To je hriech. To je hriech. A toto je životný štýl. Ako mnohí ľudia takto žijú. Biblia to nazýva hriechom. A kresťan potom potrebuje vedieť. Potrebuje vedieť rozsúdiť. Čo Ježiš myslí tým, že nemáme súdiť, aby sme neboli vysúdení? Ježiš nechce, aby ty a ja sme robili konečné rozhodnutia a výroky na ľudí. Toto je veľmi dôležitý fakt. Dneska, dneska zúčim veľmi dôležité princíp. Veľmi dôležité princíp. Nerobiť posledný výrok. Súd, keď ty súdiš, keď ty odsúduješ ľudí, robíš, berieš si právo na posledný výrok života tohto človeka. Ježiš nechce, aby ty a ja sme robili konečné rozhodnutia výroky na ľudí. pretože len Boh je skutočne schopný priniesť konečný výrok. Viete prečo? Prečo? Vidíš, pýtam sa ťa, vidíš všetky pohnutky srdca človeka? Povedzte mi, koľkokrát sa len stane, že my komunikujeme doma, hej, Mám pokušenie niečo. Som môj, ktorý príklad použiješ. Či mám niečo prezačenie. No, sa sme si dneska do auta a, a Anička je, viete, má žena, potrebuje a je lietkovo vzduchu na širnom zasiale, nejaké také už skryky na našich tvárach s Michalom ale Nerobili sme nič, žiadne provokácie. Čiže teraz, e, nehovorím, že sa nám nestane, že nepadneme v tej oblasti, e, ale teraz to nebolo nič. Anička zrazu, čo sa škrie? Nič sa nebolo. Nič vôbec, fakt. E, čiže vidíte, dokonca my, ktorí žijeme, mali sme 19. výročie Už sme 19 rokov spolu. Dokonca my po 19 rokoch nedokážeme niektoré veci jasne odhadnúť, že čo ty myslíš. Čo ty hlboko máš v tom srdci, čo ty tou grimasom si myslel teraz. Čiže ako ty môžeš povedať, že ja mám konečné právo a vyniesiem súd? Kto si ty? Kto som ja? Prečo Pán Boh? Pretože Pán Boh vie všetko. Biblia hovorí, že Pán Boh skúša hlbiny srdca. Pán Boh vie všetko. Samuel mohol ustanoviť uh, za kráľa, prišiel za najvyšším z, z, z tohto zrodení, ako sa volal? Izaiah Ďakujem. Izaiah a povedal, tento to bude. Veľký, silný, mocný, mudrý, tri vysoké školy, a nikto sa mu nevyrovná, hej, dokáže bojovať a tak ďalej. Boh hovorí, nie. Prišiel za druhým, no tento to bude, určite to bude tento, keď nie ten prvorodený, tak ten. Boh hovorí, nie. Prešiel sedem, hovorí, nie. No to je toto možné, hovorí Samuel, tak a kto? Kde máš niekoho? Koho máš ešte? Izaj. No že takého malého ryšavého hrdzavého ale to je nič. To je nič, lebo tam je s ovcami, tam smrdí za ovcami, on behá, on sa jaší tam a no, poď za tým. A Boh vybral tohto. No ale čo hovorí, čo hovorí Samuel? Boh sa pozera na srdce. Amen. Boh sa pozera na srdce. Preto ty a ja nemáme právo, pretože nevieme všetko. On vidí najlepšie do ľudského srdca, najlepšie, horšie ako my. A niekedy povieme, to je tak dobrý kresťan, taký pekný zlatočký. Ale Boh povie, buď opatrný, lebo ja poznám jeho srdce. A na druhej strane povieme, a to je kresťan, pozri sa už koľko zlyhal a, a hovorí Boh, buď opatrný, lebo ja opäť poznám jeho srdce. Prečo Ježiš toto hovorí? Pretože Ježiš nás chce chrániť pred samospravodlivosťou. Samospravodlivosť to je pocit toho, že ja som lepší ako druhý. A toto je hriech Boží živočia. Nakoniec my všetci sme hriešnici, ktorí potrebujeme Božiu milosť. Ty nie si lepší ako ja a ja nie som lepší ako si ty. je no to. Mne Boh dal milosť tomu, aby som viedol. Niekedy je to ľahšie, niekedy je to ťažšie, niekedy si poplač, niekedy sa smeje, niekedy sa teším. Boh mi dal len túto milosť, že môžem jesť. Ale ja som tam, kde si ty. Ja tiež potrebujem Božú milosť ty deň, aký ty potrebuješ Božú milosť. Čiže prečo, prečo Pán Ježiš to hovorí, aby teba mňa chránil pred samospravodlivosťou? Pocit toho, ja, ja som lepší. Ja som požehnanejší ako si to. Vieš, ja, ty sa vieš, že ty sa mi vyrovnáš to, hej. A toto naše myslenie, toto je hriech. Toto vám hovorím odprene, toto je hry. Ak takto zmyšľaš, Takto začínaš jednať, tak je to hriech, potrebuješ ísť Bohu a prosiť o milosť, aby ti to Boh odpustil. Ježiš nás chce taktiež chrániť od budovania kritického ducha v nás. Keď ty vieš a vidíš viac ako druhý, si oveľa kritickejší. Pozor na to. Začneš byť veľmi kritický, pretože máš vedomosti, pretože niečo poznáš, čo druhý nepoznajú, Skúste na tým doma hlbšie rozmýšľať. Prečo Ježiš toto hovorí? Pretože chce, aby sme videli jadro Evangelia. Evangelium nerobí súdenie na ľudí, ale jadrom Evangelia je vykúpenie, spása a obnova človeka. Boh chce pomôcť ľuďom. Boh chce odpustiť. Boh chce zmocniť každého. On neprišiel odsúdiť ľudí. On prišiel zmocniť a toto je fantastické posolstvo dnešný deň. Boh prišiel ti odpustiť hriechy. Boh prišiel z moci tvoj život. Boh ti prišiel pomôcť a nie ťa odsúdiť. A keď my súdime, tak robíme posledný výrok nad ľuďmi. Tak viete, čo tým komunikujeme? Že neveríme Evangeliu. Prečo? Pretože Evangelium je o obnovení človeka a nie o odsúdení človeka. Amen? Už prešlo veľa, asi nepýtne čo amen. Amen. Amen? Čiže Evangelium je o obnovení, nie o odsúdení. Prečo Ježiš hovorí, aby sme nesudili. Pretože Ježiš ťa chce chrániť od ťažkého súdu. Pretože stupeň súdenia, ktorý ty používaš proti ľuďom, jedného dňa Boh použije proti tebe. A to neznamená, že Boh zmení svoj štandard, ale stále súd na tebou môže byť ťažší alebo milostivejší. A tak Biblia hovorí, a Pán Ježiš hovorí ešte, pozri sa do svojho života. Nevybudoval si, si tvrdé srdce voči ľuďom. Srdce, ktoré súdi. Srdce, ktoré je zranené a hľadá vyníka v inom človeku. Súdi všetkých okolo seba. Ďalší dôležitý moment. Ak je človek zranený a zaorknutý, súdi druhých ľudí. Vyčíta druhým ľuďom. Všetkým dookola. Ale Boh ti hovorí, príď ešte deň ku mne. Ja ti odpustím, ja ťa uzdravím. A keď ťa uzdravím, tak sa ti otvoria oči a zvládaš to najprv seba. Vedeli ste, že všetko, čo pôsobí na dobre, všetky veci, ktoré pôsobí na dobre, ale komu to robí dobre? Milý Bohu. Tomu, kto miluje Boha. A čo to znamená? To znamená, že čokoľvek sa stane, teba miluje. A stali sa ťažké veci. Ja viem, že keď toto Boh dopustil, tak viem, že má, som mu dobrý zámer. Aj keď je to ťažké ak ja milujem Boha. Ak ho nemilujem, tak to je iná vec. Ale ak ja milujem Boha, tak viem, že všetko, čo sa stane, o, že celý svet sa mi sprotivil, že nikto ma nemá rád, že všetci ma odmietli. Dobre, idem k Bohu. Pane, učíš ma čomu? Byť závislý viac na Tebe. Nebyť závislý na ľuďoch. Nebyť závislý na okolnostiach. Všetko posúť na dobre kto miluje hospodina. Srdce, ktoré súdi, srdce, ktoré je zranenie, hľadá vynika v inom človeku, súdi všetky okolo srdce, ktoré nemá milosť k druhým. A povedz mi, kto je tu dnes, kto nepotrebuje Božu milosť? si ďačný Bohu veľakrát za to, že ti Boh dal milosť. A prečo teraz ty budeš tvrdý druhým ľuďom? Prečo by som mal ja byť tvrdý? Prečo ty by si mal byť tvrdý druhým, druhým ľuďom? Koľkokrát Boh mi dal milosť a sa na mnou zmiloval a ma zachránil. Poznáte príbeh z Nového zákona mužovi, ktorý, ktorému bolo odpustené veľa, ale prišiel za svojim dlžníkom, ktorému veľmi málo mal. Hej, dlať, veľmi málo. Prišiel ho skrčil a dlhol si ho, že ak mu nedá, tak ho dá do väzenia. Galatianom 6.1 je napísané. Takisto ďalší dôležitý princíp. Bratia, ak by niekto, ak, ak by niekoho aj priskili pri nejakom pokresku, vy duchovný napravte ho v duchu tichosti, a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Čo to znamená? Keď robíme pastoráciu, keď slúžime ľuďom a človek je zlomený, človek je na dne. Dobre, môže byť v začiatku mnoho rozhovorov, že sa človek prieči, búri z začiatku a tak ďalej. V tom rozpoložení, keď bol. Ale cieľom je ho priniesť k, obnove, cieľom je ho priniesť k zdravému rozumu, úsudku, k tomu, aby bol uzdravený. A nie stále každý to byť ľahký pri tých rozhovoroch. A čas ukáže, či ten človek chce ísť alebo nie, ale keby spadol 1500 krát pri mne, tak hovorím úprimne, že ho zodvihnem. Ho zodvihnem. Ale iný bude postoj, keď bude vzbúre. Keď bude v nenávisti a nechce z toho ísť von. A si myslíte, že ja mám len pravdu a druhý nemajú pravdu. Tam neurobíte nič. robíme, keď slúžime ľuďom. Človek si potom uvedomuje, že Pane, pomôž mi. Lebo Viete, keď, keď, budeme, keď budeme jednať veľmi podľa, rastie a ja môžem byť situácii, že môžeme padnúť. A potom sa na to môže dať. Ako sa ty pozeráš na ľudí? Súdenie má alebo skrze ľudí. Pozri sa najprv na svoj život a zistí, že potrebuješ Božú milosť. Ježiš chce, aby sme sa pozreli najprv na seba, aby sme potom mohli pomôcť druhým. To nie je len o tom, aby sme mali správny postoj k ľuďom, ale tiež je to o pomoci druhým, aby mali správny postoj. Prečo bratovi vidíš v oku smietku a v vlastnom oku nebadaš drnom? Vrnom, verš 3. O čom tu hovorí Ježiš? Viete, o čom tu hovorí? Že normálne vidíme viac chyb a hriechu druhých ľudí ako seba na seba máme nemery. K sebe sme oveľa viac milosrdnejší. Je to tak? O, je to tak. Keď uvidíme u druhého niečo, že zlyhá, tak je to veľa zle. Poviem vám príklad. Kráľ Dávid zrešil. Zrešil s Bačevom. A a smilstvo a, a cudzolostvo je veľmi vážne. hriech. Je to horšie, ako keby sa stal iný hriech. Je to horšie. Je to horšie. Urobil veľmi vážny hriech. Ale tváril sa, ako by sa nič nestalo. Išiel ďalej. Išiel ďalej tak, že dal zabiť človeka. Úprimného človeka, ktorý, ktorého a, posiela svoje žene, stiahol z vojska, Rozmýšľate na to prevrátenosť, ako mal Dávid vtedy prevrátenosť? Ako začal rozmýšľať? Zobral, zobral uh, bačevného muža z boja. Bol to hrdina, bol, bol to vojak, ktorý mu zbíhal ruky. Bol to vojak, ktorý mu zbíhal ruky, ktorý stál za ním. A teraz vedome ho zavolal domov, aby išiel sa vyspať svojej žene, aby sa nezistilo, že, že, že má s ním dieťa. A tak ho sa snažil opiť a on poslal domov, kde ženie. Ale on bol natoľko hrdický, že on si ľahol pred dvere svojho domu a nešiel k svojej žene, pretože povedal, že ja ako boja nemôžem si užívať, keď celé moje vojsko je boj. Tak to robil ešte raz David, nevyšlo. A keď to nevyšlo ešte raz, tak to robil tretíkrát tak, že poslal, poslal svojho uh, poslal z, z veliteľa vojska, dal si zavolať a poslal mu umrtný list kde bolo napísané, aby tak, ako sa začne boj, postavte ho na miesto, kde odtiaľ neutečie, kde ho zabijú. Veď si to predstaviť, keď človek nad tým rozmýšľa, kde sa dostal svoje myšlenie? Človek, ktorý miluje, miloval Boha. Človek, ktorý miloval Boha, zrazu má takéto myslenie. Sa pýtam, ako je možné? Ako je možné, že si takto zač... Odkiaľ to máš? Odkiaľ si spadol, David? Že tebe to je jedno. A správaš sa arogantne, zle, Absurdne voči ľuďom. Ale potom prichádza Natán. A Natán tiež riskoval život, lebo bol jeho bratranec. A kráľ, keď povedal rozsudok smrti, tak Natán mohol prísť o hlavu. A Natán hovorí, David. Boh ku mne hovoril. A prišiel ku mne a mi hovorí, Boh hovoril jeden príbeh. Boh raz jeden bohatý človek. A prišiel k chudobnému farmárovi a zobral mu jednu ovečku ale s bokom nebo. A hovorí, ako to je možné? Ako je možné, aby sa takýto hriek dopustil Izrael? Treba potrestať toho bohatého človeka. A tam hovorí, ale to si ty. To si ty dá. Ty si zrešil. Ty si zobral život. Ty si zrešil zbačeno. Všimnite si Davidovú reakciu. David, David nebol v spore. Zrazu, keď Boh sa ho dotkol, keď sa ho Boh dotkol, zrazu David čo robí? Hovorí, Bože môj drahý, kde som bol ja? Kde bol môj rozum? Kde bolo moje kresťanské správanie za tie roky? Že ja som to nevidel. Že ja som, ja som to nerozsudil. A Dávid robil hlboké pokanie. Hlboké pokanie. Viete, on bol na hrane, on mohol dať zabiť Natana a mohol ísť do zbory, mohol ísť preč. Ale Boh sa dotkol Davida. A David padol hovorí, Bože, odpusti mi moje hriechy. A v, to, v tej situácii David napísal Žalm 51. Je to jeden z najsilnejších žalmov a z najmocnejších, ktorý David napísal. Kedy, kedy hovorí, Bože, odpusti mi, lebo moje kosti pránu vo mne, tá bolest, tá, tá, všetko, čo sa láme vo mne, odpusti, zmiluj sa. Bože, neodývaj svojho ducha odo mňa. David prišiel do hlbokého pokáňa. David sa postil dni, týždne, sa postila, modlila, hľadal Boha. Hovorí, Bože, zmiluj sa na mnou. Biblia hovorí, myslím si, že bol 7 dní na posti a ležal pred Bohom, nechcel jesť. A toto je pokanie. Problém je, že veľakrát nevidíme brno svoj svojom oku a sme zaslepení vidieť sami seba. A vidíme len to, čo druhý robia zlé. A Boh chce otvoriť naše oči a hovorí, pozri sa najprv na seba. Pane, ako vidíš ty mňa? Viete, žiť v Božom kráľovstve znamená, že dovolíme Bohu, aby ma neustále menil, opäť a opäť. A možno si povieš, ale tento človek robí to, ale, alebo je závislý na tom. A hovoríš, on by sa mal s tým, on by mal s týmto prestať. A ja ti poviem, že áno, mal by s tým prestať. Mal by s tým prestať. Ale možno ty robíš dvakrát horšie veci, ktoré ľudia nevidia keď si doma a ako jednáš, ako sa správaš. Robíš trikrát horšie veci a nemáš milosť a milosrdenstvo na druhý. Pretože máš brno oku a vidíš smietku. Možno, že máš problém s ohováraním, možno, že máš problém s pornografiou alebo s televíziou, s nadmerným strajným časom za počítačom alebo neovládaním svojich myšlienok. Ale vidíš, vidíš v stromok a možno zrazu zistiť, že v tom, čo ty vytýkaš druhým, sám padneš. A sám znieš. A možno si silný v určitých oblastiach vo svojom živote. A v tomto, čo si veľmi silný, tak si nekompromisný, tvrdý druhým. Ale v ďalších piatich oblastiach si slabý. A padáš. Tam, kde ten druhý je silný. Alebo v jednej oblasti máš viac a očakávaš aj v druhej, že budú dávať viac. Vyber brno zo svojho oka, hovorí Ježiš. Vyber brno zo svojho oka. A príď Bohu a povedz, Bože, odpusti mi a potom pomôž druhým. Oko je z celého tela najcitlivejšie na dotyk. A to o niečom hovorí. Ak chceš pomôcť druhým, musíš byť citlivý. A ja nemám čas, aby som rozprával svoj životný príbeh, ako Boh ma lámal cez mnohé ťažké situácie. Aby som mal viac a viac zlomené srdce pre ľudí. Aby som bol viac citlivý pre ľudí. Aby som viac plakal, aby ich životy boli menené. Ak chceš pomôcť druhým, ak chceme pomôcť druhým, musíme byť citliví. To znamená, Biblia hovorí, správaj sa tak druhým, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. A brno v tvojom oku znamená, že potrebuješ pracovať viac na svojom živote, ako na živote svojho brata. A ideme k výzve. Počúvajte dobre. A to by bolo veľmi dobre povedať amen. Máš dnešná aplikácie prácu viac na svojom živote, ako na živote svojho brata. Byť najprv seba. A po druhé, najprv ja potrebujem zažiť pomoc pre seba a potom môžem pomôcť druhým. Takže záver. Čo Ježiš hovorí v 6. verši? Čo je najviac zácne, čo my máme? Čo sú tie perly? Rozmýšľaj si niekedy na čo sú tie perly? Je to Evangelium Ježiša Krista. A to znamená, že máš rozsudzovať komu, čo máš povedať. A kto sú tie psi a prasatá? Sú to veriaci, neveriaci. Ja, ja to rozumiem. Je to každý človek ktorý nie je ochotný sa meniť. Ja vám chcem povedať, že Elena presne nie je ochotný sa zmeniť. Nie je ochotný sa zmeniť. Ježiš tu hovorí o ľuďom, ktorí nie sú ochotní sa zmeniť. Odmietnú sa zmeniť. A to môžu byť aj kresťania. Viete, čo hovoria príslovia? Napomínaj rozumného človeka a bude ťa milovať. Napomeň hlupáka a bude ťa nenávidieť. Snažili ste sa už niekoho viesť alebo dohovárať mu, kto bol presvedčený o svojej pravde? Človek, ktorý vám vnútorne, vnútri pohrdol a myslí si, že on má len pravdu. Keď čo vám povedať, zabudnite na to, aby budete viesť takéhoto človeka. Minimálne do momentu, keď nepríde k zlomu. Zabudnite na to. Zabudnite na to. To sa nedá. To je nemožné. Nemožné viesť takého človeka. Kráľ Herodes a v no, Novom zákone počul veľa o, veľakrát o Ježišovi, počul veľakrát o Evangelii. A keď Ježiš stál pred ním, keď ho mal usúdiť, tak si žiadal, aby urobil zázrak. Hej, Ježiš! A on počul, on počul veľa Evangelii. On videl Ježiš. Ježiš, ty si tu, tak urob nejaký zázrak, keď si taký hrdina. A viete, čo hovorí Biblia? Pán Ježiš nepovedal ani jednu slovo. Neházal berely pred svým. Pre človeka, ktorý má prevrátené myslenie a postoje. Chcel vidieť zázrak len preto, aby bol šol. Aby sa vysmieval. Takže tá posledná myšlienka pred záverom je, stále sa máme modliť za ľudí, amen? Stále sa máme byť trpezliví s nimi, amen? ale nikdy nebojovať proti nepodajnému duchu. Počúvate dobre. Ja som z toho vytriezol. Keď príde človek do zboru to tu nechce byť a je nepodajný, nech príde. Môžeš ísť. Môžeš ísť. Ak sa nevieš podľať, nevieš šiť tejto rodiny, môžeš ísť. Ja nebudem bojať proti nepodajnému duchu. A budem viesť tých ľudí, ktorí sú ľudia. Amen. Nikdy nebojuj proti nepodajnému duchu nikdy. Toto nás Pán Ježiš neučí. Učí nás kázať Božie slovo. Učí nás milovať ľudí. Učí nás byť trpezlivý s ľuďmi. Stále veriť, ale nikdy nebojoval proti nepodajným ľuďom. Nikdy nebojoval proti farizeom, ktorí sa nechceli dať poddať. Ktorí, ktorí ho osočovali, uražali. Nikdy ich nepresvedčil. A nikdy to nepôjde. Takže záver. Pozri sa najprv na seba, keď teraz pôjdeme k modlitbe. Pozri sa najprv na seba. A pros Boha, aby ti otvoril oči. Po druhé, keď pôjdeme k modlitbe, ak chceš, aj tak tomu vyzývam. Bože, pomôž mi a odpustí moje hriechy a vady. Ak Tebe Boh otvorí oči, ak mne Boh otvorí oči ako Dávidovi, zbadám, že kde som a volám, Pane, pomôž mi. Po tretie, Bože, odpusti mi moje súdenie a tvrdosť voči druhým. Keď Tebe Boh otvorí oči, keď Teba Boh zlomí a nebudeš modliť tvrdým ľuďom, ktorí hľadajú pomoc. Nie je to možné, to je, to je, nie. Včera sme boli, a, včera sme boli s Myškom kúpať nejaké veci do školy a boli tie trhy a bol množstvo ľudí, aj tá pani bežala za nami, a že peniaze, ja nechcem, ale vydám peniaze, a čo si? Že ja som chorá, tak sa budem za vás modliť, ja som položil ruky na tam pred ním, som sa modlil, no, na, na mňa pozeral ako na, modlil som sa. Ale toto je evanelium. Takže ja vám ďakujem, ja vám ďakujem. Modli sa, toto je, toto je život. A ten príbeh o tej rovke poznáte, ako utekla. Keď pred Kauflandom, celá peniaze. A ja hovorím, budem sa za vás modliť. Hej. Budem sa za vás modliť. A potom mi dal, potom mi dal myšlienku takú, že a on nechce peniaze, ja sa budem za vás modliť, aby ste mohli pracovať, aby ste mohli zarábať. A ušla od mňa. Čiže a, motiv. A nevadí, že už. A motiv. Bože, chcem slúžiť druhým so zlomeným srdcom a s Božím, s Božím motivom. A toto, toto, sú, toto sú štyri výzvy pre teba pre mňa dnešný deň. A ja by som bol veľmi rád, keby sme naozaj mohli v serióznej výzve teraz. Viete, a, veľa ľudí počuje a to nechá tam. Ale mojou túžbou a mojou modlitbou za túto kázeň aj dnešná ráno za toto posolstvo bolo, ak chceš naozaj sa zmeniť, príď teraz Bohu. Príď teraz Bohu a volaj k Nemu. Ak si nikdy nepoznal Pána Ježiša Krista, ak si tu na tomto mieste nikdy si nepoznal Pána Ježiša, môžeš teraz prísť s Ním a môžeš ho spoznať. Môžeš prísť a povedať, Ježiš, vstup do môjho srdca, zmeni môj život. Odpusti mi moje hriechy, aj ťa chcem prijať ako spasiteľa Pána. Môžeš to urobiť takto svojimi slovami, kde sedíš. Si na tomto mieste a naozaj tvoje srdce volá po Bohu. Tak modli sa, Pane, otvorí moje oči, aby som videl, aby som prezval seba. Aleluja. Aleluja Ježiš. Aleluja. Halleluja. Panie Ježišu, my Ti chceme vyjadriť vďaku. Chceme Ti vyjadriť vďaku za to, že Tvoje slovo je nám sviecov, Pane. Tvoje slovo je sviecov do našich životov. Tvoje slovo je svetlo Tam, kde je tva, prináša svetlo. A Ti chcem vyjadriť vďaku, Pane, že aj teraz, keď ideme záver, a ideme k tomu, aby sme mohli reagovať na Tvoje slovo. Pane, ja sa modlím o Tvoju slobodu, Pane. Ja sa modlím o Tvoju slobodu a Tvoju voľnosť, Pane. Pane, chcem dať priestor Tebe, aby si Ty sám jednal ako nám, Pane Ježiš. Aby Ty si sám jednal ako nám, Pane, lebo jedine Ty môžeš nám otvoriť oči. Jedine Ty môžeš otvoriť duchovný zrak. Jedine Ty nás, Pane, môžeš usmerniť. Jedine Ty nám, Pane, môžeš zasvietiť aby sme prezreli a videli. Pane, sa modlím, aby tak sme teraz pred Tvojou tvárou, aby Svetý Duch odkryval naše životy. Aby odkryval, aby, aby ten film, ktorý vidíme o sebe, Pane, bol preto, aby sme išli viac k Tebe a boli viac závislí na Tebe. Pane Ježiš, ja sa modlím za každého na tomto mieste. Každého, kto úprimne teraz Boh. Každé srdce, ktoré je úprimne hladné po, po tom, aby si zmenil, aby si odpustil, aby si sa dotkol. Aby si odpustil, kedykoľvek sme, Pane, videli brno v oku toho druhého. A svoje velikánske, velikánske brno nevideli, Pane Ježišu. Pane, odpusti nám tento post. Odpusti, kedykoľvek sme sa dali do súdenia ľudí. Kedykoľvek a, zranenie nášho života a skrze druhých ľudí, za to, že sme súdili. Kedykoľvek to, že sme boli plní horkosť za príčinou to, že sme rozprávali zle o druhých ľuďoch. Pane, ťa prosím, aby si nám to odpustil na tomto mieste. Ja ťa veľmi prosím, Pane, očisti mňa, očisti celý tento zbor, Pane Očisti nás, Pane. Kedykoľvek sme boli tvrdí, kedykoľvek sme boli tvrdí tak, že sme nemali byť týmto spôsobom a tvrdým ľuďom. Pane, odpusti nám. Kedykoľvek, keď sme nepreukázali milosrdenstvo tam, kde sme mali, odpusti nám, Ježiš. Odpusti nám, Ježiš. Ďakujem Ti, drahý Ježiš, že Tvoje slovo posielaš nielen preto, aby nám odpúšťalo, Pane, aby nás zmenilo, ale aby nás aj motivovalo, pozbudzovalo. Halleluja, Ježiš. A ja Ti ďakujem, Pane Ježiš. Ja Ti ďakujem, že ho posielaš preto, aby si mu zdravil. Posielaš preto, aby si budoval. Posielaš preto, aby si dvíhal. Posielaš preto, aby si usmerňoval. A kdekoľvek sme, Pane Ježišu, vybočili z tejto cesty, kdekoľvek sme, Pane, ušli a tak, že sme si robili nároky a videli sme seba ako centrum, seba ako centrum toho, že všetci nám obližujú, všetci sú zlí okolo nás. Pane, otvor nám oči. Pane, otvor nám oči a otvor nám zrak. Aby sme videli, a aby sme poznali. O Ježiš, ja ťa tak prosím o ducha odpustenia, o ducha uzdravenia, o ducha slobody na naše životy, o ducha, ktorý neodsudzuje, nesúdi ľudí, nemáme palicu na ľudí. Ježiš, chválim ťa. A Ježiš, uctievam ťa. A modlím sa, Pane, za to, aby sme takisto boli ľudia, ľudia slova, ľudia, ktorí sa dokážu postaviť. Ľudia, ktorí Nerobia kompromisy ľudia, ktorí chodia vo svetle. Ľudia, ktorí vedia, čo je biele a čo je čierne. Ľudia, ktorí vedia, že čo je hriech, tak je hriech. Ale ja ti ďakujem, Pane, že tvojim cieľom je odpustenie, tvojim cieľom je obnova ľudí. A ja sa tak modlím, Svetý Duch, aby si nám slúžili v tejto chvíli. Haleluja, ja ti ďakujem, Pane, za tento čas. Ďakujem ti za čas, že si môžeme slúžiť. A ja sa modlím a pozývam ťa. Ja ťa pozývam, Duchu svety. aj do týchto dne. Pane, príď. Pane, príď a jednaj. Pane, príď a jednaj. Halleluja. Bratia, sestry, ktokoľvek chce urobiť rozhodnutie pred Bohom. Pane, môj prst ukazoval na druhých, ale tri na mňa. Ak ti Boh otvoril oči, ak ti Boh otvoril oči, ja ťa chcem pozvať dopredu. Chcem, chcem dať výzvu. Chcem, aby, aby si urobil krok toho, že to myslíš vážne. Pane, kedykoľvek som bol tvrdý, kedykoľvek som bol nekompromisný a veľmi tvrdý k ľuďom, tam, kde som nemal byť. Pane, odpusti mi to. Kedykoľvek som bojoval a videla to, že ja mám pravdu. A Boh ti chce otvoriť oči a ti otvára oči. Ja ťa chcem pozvať dopredu. Kedykoľvek, kedy si a, súdil druhých, kedykoľvek, kedy si vy, vy, vyriekol výrok, ktorý nepatrí tebe, ale patrí Bohu. A naozaj to myslíš vážne. Tým, že aj vystúpiš, urobíš jasné rozhodnutie, jasnú deklaráciu, to padne, ja to myslím vážne s Tebou. Pane, ja chcem slúžiť druhým ľuďom so zlomeným srdcom. Pane, ja chcem slúžiť druhým ľuďom s Božím motivom. S motivom lásky, s motivom odpustenia, s motivom obnovy. Ja chcem vidieť za druhými ľuďmi obnovu. Ja sa chcem modliť za vás, aj keď to zoberie čas. Ale chcem sa modliť, pretože toto je oblasť, ktorú ktorú Boh dáva do našich životov. A chceme, aby sme mohli ísť ďalej, aby sme ju prerazili. Takže, Vládka, Petra, poprosím, keby si nás mohol viesť teraz takým chválam a ja sa chcem modliť za ľudí. Chceme sa modliť za každého. Chcem sa modliť za každého. Aké, akékoľvek zranenia, kde sa modlí, pomážeme modliť, kde sa modliť, aby to, čo ja pozasial, Boh prišiel, aby uzdravil, Boh prišiel, aby dal slobodu. A všetko to začína vnímaním otvoru mne oči. Otvor mne oči. Takže počas tejto piesne ja chcem dať výzvu, aby ste mohli reagovať, aby sme mohli prísť Bohu, aby sme sa mohli modliť, aby som sa mohol modliť za vás v tejto oblasti. Sem